Iisuse blând, miel plăpând, Tu te cobori din cer de sus, Crin nepătat, nevinovat, Eu te aștept cu dor nespus. Eu sunt sărman, un bietor orfan, pe tine vreau să te primesc, tu să malin ca mai setnin, prin greul vieții să răzbesc.